Egan bezala gurekin Anne-Marie Lagarde, egunon zuri? Egin hun pampi, egin hun oroer. <laughs> Edo egan behar nuke goien etxeko alaba? Bai. <laughs> <laughs> Zu liginagakoa sortzez. Bai. Eta hori ez, duzu gordeko, siburotak eh, egiteko, mintzatzeko manera duzula. Jatorriak beti hor dituzu. bai. Hori, lapurdin bizi izanikan ere, noiztik gintzira lapurdirat? Uh, bada bost urte. Ah, ez da, hain berria, eh, uh, eh, berri-berria da, ez da? Bai, berri-berria duzu. Bai. Ez zinen, neatzen uh, Siberuan, laike? Uh, bon, uh, jo nuzu ebai uh, hama bost paueat, eta bon, uh, geho baionat zin uh, nuzu. mm. Pauen, han zer egin duzu? Ebe, eh zinez interesatuk unizu psikanalizaz, ordean hortako zuzun unduzun hat, baita pauen uh, talde zinez abeatxa eta egiten din lan, lan uh, abeatxa ebai, eta bon, jarraiki dit euh, euh, lanak han eta hortako zuzun hat. Mm -hmm. zure aurkezteko mementoan, egia titulua initzuk aiten anituzula, doktore eskualik asketetan, idazle, ikertzaile, antropologo, poeta ere ikusi dut. <laughs> Poeta, <laughs> poeta eh? <laughs> ikusi dut idatzia. bon, idatzi dita mini bat, ebena, eh, bon, poeta handia bate. Maite dit poesia, bena nien enuzu ez... <laughs> poeta handia. Ele berriak idatzi dituzu, aipatuko ditugu ere. <laughs> Eh? bai, Eta lehen lehenik, nahi nuen jakin, zuk eh, tipidanik eh, eskora duzu? Eh, bai, galdu dit zinez uh, goizez, uh, Euska. Aba? Bai, bai, uh, bai, uh, goizez, uste dit hiurtetan galdu dudala. Uh, Eta bon, ara ikasi dit gai eskolan, ami bat, uh, aian dezokarotzekin, ene euh, jakase izan euh, zizun, junez uh, bai, bena e... badit traba hanitz, euh, uh, adiza ez dituntza menpeaz, eta bar, eta bar, dekin abidea e, pupu, traukala trebesa inuzi. <laughs> <laughs> ba, bena, agerida entzun duzula, laike, zure urtzaruan. Eh? Ah, bai, bai, bai, bai, eh, ah, eh, egon nuz uliginagan xai ehm, um, eta artino. Hmm. ama juntzuz un uh, eta geo maoleat jun uh, eta maulen uh, eniz unan zuten bena beti oporetan liginagat. Bai, odianen entzin dit, asa eta asa, matan eta osaba eta eneko zirak ebai. Zeik asketa muta egin duzu? Ah, zeik asketa muta. Lehenik letra modernen licentzia, uh, kapesa letra moderna ebai, eta psikologi... Eh, licencia eta maîtrisa euh, denbo hortan ez et uh, enfin, maîtrisa da izan zuzune, eta euh, géostique eh bena euh, eh, adin eh bena, <laughs> dit, lehenik eta doktorikoa, eh, tesia. Hala, tesia bat, ordean justoki hau ere aipatzeko, uh, hau da zure hildo nagusia, eh, zure bizian eraman duzun eh, ikerketa handia eta segitzen duzuna, Berdin? E, segitzen. Tesia hori, bai? Bai, uh, nula ez dit uh, segitzen lana, eh? Ez, ez, ez, bena, beti zure hildoa izan da, hori... Bai. Hortean, eh, hor gaiteko tesia zera eskualdunetaz, eh, tradizioak eta seksuen arteko simetria. Simetria, bai, bai, bai. Itzuli dutan ez. Bai, Feminismo bai. Feminismoa non baita? Bai, bai, bai, nahi badiz, bai. bai, bai. Eta eskual la dugun berezitasun bat? Ah, bai, c'est une bat, bai, eh, bat, eh, nola, eh, eh mm, nola la primatasun de la medio, Eh, bazizien leku bat, uh, eh, lehen uh, balin bazen eh, maztia, uh, jarrakizen zizune eta jiten ziozun eskuntzea, kadet bat, beste etxetik, hau baitzen eh, ahaua eh, eh, nula uh, eskuntzaen ahaua primak kadetekin eskuntzen zututzen primiak um, e, motikoak neska ebai eta kadetak edo gizun edo emaste, ekartzen zizien dotea eskun xarria eh, deitzen zen, eta dotea hoi jarrizeko ba, da, etzen, eh, fin, motiku bat eh, ekartzen balin bazen dotea, uh, bai uh, iparaldin, bai egualdin, eta dote hau hoi dela medir, um, nula... quand à Arsuna Bassen, Bicoté Sahara, et à Bicoté euh, et Nartine, quand j'habite à Arsuna, ah, Il a dit que eh, français, euh, costume, eh, eh, enfin, français, euh, bah, euh, la consignerie des maîtres jeunes et vieux, Maite Fourcade, Kuncha Yakuchidi, que euh, nous la hoy sel la scène beste gunetan europan, la hein, s eta à eskual herrin euh, Pirenean, basen Bena, etzizian, uh, eh, ezagutzen, kozabetarzun hoi. Baizik eskual herrian. Hortakoz nik atatu dit, uh, ene ikarketan, pentsatu dit, uh, berdintasun hoi posible izan zela, gizune eta emazen artin, uh, nula primatasun horokora eta kozabetarzuna, ekin posible izan zen uh, hizkuntza dela medio. Euska uh, badizu tokanoka, hi tokanoka, Bye. Eh, hi duzu izan ordena zaharrena, uh, eh, eh, aurri historian, uh, nula, aurre historiako izen ordena duzu eta uh, zinez originala da, ez da beste izkutzetan agertzen ber Euh, bon, emaiten il hi, izan ordea, do, izan ordena, emaiten dizun um, jakitzen dizu um, uh, sur zea, hein, toka gizuner, noka emazter, bada diferentzia bena berden moan simetri bat. Aditzaekin uh, jabilik baita, ez dakit ah. argini. Ni, eh. nik uste nien duztoki, entzuten dena gehienetan hori buruz, da desberdintzen dela neska bat eta eh, gizon bat, zenako desberdinketa hori egitenen den, baina ez, eh, zuk erraiten duzu simetrikoa dela, ah, eta... Eba, <laughs> erraiten balin gizun bati hau mahaina duk, eta uh, emazte hau mahaina dun, eta nula adiz joku otan simetria, bena desberdintas berdintasuna ebai, mm -hmm. bena simetria ebai, aditzokun. Uh-huh. Eh, hori ere, guzia lotzen duzu ordean? E, eh? eh, Pertsatzen dit zinez importanta izan zen, eta permititu dizu izan dadila, izan, dadin. Bai? Izan dadin bardintasun hoi, primatasun eta kozabitar zuna, izan dadin hoi um, agertuk eskual herrin, eta baizik eskoal herrin agertzen da. Hori da, harri garria. Eta bai, eskualerri haipatzen ha... osuan, eh? egoaldean berdin. Osuan, oshoan, mhm. bai, bai, bai, bai, bai, osuan. Erra nahi du, bon, euh, euh, badakizu euh, antropologa handia, frantzaz mm. antropologa handia, erraiten zizun, ez zela posible gizarte humano izate bat, uh, desbernitasun gabe. Patriarka uh, enzetan, desbernitasuna egiten da, apaltasuna, emazten apaltasuna ekin. Bon, ikusten dela, ekeskual herrian badela, bardintasuna, sexuen mailan nula, euh, euh enez integral la médio euh, dela medio, eta ko jabetarsuna, eh, ko seigneurie des maîtres jeunes et vieux la medio, bada euh, bardintasun horoko, ala, nula gersenda »« da, eh, nula jaikitzen halden gizartia, ebe tokat, nokat la medio. forma hoiek eh, dela medio, egiten baiti e, desberdintasuna, bena berden simetrikoki uhum. adizokun. Mhm. Baina, merden hori gaiten duzularik, iduridu alaike... Uh... Aski, haintzinetik idazten zela auzuen arteko areman hori nok nor zen kasik zoin etxetaz edo zoin kade joan entzen kasik zoin primarekin. Akasika entzinetik ikusten zen, beharko duzu begiratu mutiko hau edo neskar hau? Ber, bada, bai, ber, etxia zen importantena. <laughs> Hordian, bon, eh, bai, bai, eh, eh, ezakit ez dit mm. ez zit euh, hortas. hortas Eta badakit nula uh, emaztiak harra beno zaharago altzizian izan. ara, ara amatxia bah, sorzi urte ara, beno habo. <laughs> Eta, ene asaitaen uh, arreba bat, bazizun ebai eh, sortzi uh, urte, besen jara uh, beno habo. Horrek ez zuen uh, importantziarik? Ez, bate. Hmm, ba- ez zuen, bisen txutan ere? Bai, bai, hmm. eta hoi ez zen posible patriarkaen uh, gizartin, eh? Ah, ah gizonak behar zuen zaharrago ah, eh, izan. Eh, bena bai, e, eh, zuzu ikusten nula mm. den... E, <laughs> <laughs> Zuk, hartu duzu ere, ere edo um, filosofo feminista aleman bat? Bai. Ere? Bai. Nor da? Heide Gattner Avendrot. Jakur inizun haen libri bada lau urte. Utsulik izan zuzun uh, eta... édition des femmes édition hein, ezagutzen duzu des, des femmes édition féministe du frantzian ager, sicilienne Han lana eta arrakasta handia ekentzizun Han lana article al euh, aldizkai otan le nouvel observateur barnian otan basen artikulu euh, hanitz eta erraiten euh, bah, c'est la matriarca, gisarte matriarcale que mune du rocorin, basic est européen. Et à horta unique, euh, bon, et dit, euh, mementun idatzi dit libru bat uh, uh, frantsesa Aipatuko ditugu ere, idatzi dituzunak. Uh, lehenik, pausa bat nahi nuke egin, eta hautatu duzun kantu hau, siburutak, baina ez bakarrik, eh? hau ere uh, eh, eskualeriko artista desberdinez osatua da. Eskual barroko ensambleak egina zuen lan bat? Bai, isikarri eder, isikarri eder. Eta hor, hautatu duzu... Urrutiako. Urrutiko kanturea. bai, bai, maika parek eh, kantatik. Hale, entzun dezagun eta beti horretara zen osoat, Anne-Marie Lagardekin girela goizuntan. du Hala, finitu zaiku eta gu <laughs> kalakan ari han Anmari Lagarde. Zure autoa izan da, nola detzen zaitute jendeak uh, Animari edo Han Anmari. Anmari. Anmari. Sibeun, ez bate, nin <laughs> da nizie. Nola? Nin. Nin? Bai. Ah, bon? Tipitik, eh, hola detzen eh, zitazien liginagan eta, <laughs> bon, Sibeun jete hanitxe zaki zen, enfin, eh, ez gaztiak, ene adin ekuak betinin, dizi. Hai. Ez zira gelditu idatzetik, ikerketa egitetik, maite duzu horrek hain zinarazten zaitu? Bai, maite dit hanitxe. Ze kutzu-kutzu hartzea hor gauzen bila eta... Bai, bai. Zeta idatzi dituzu, bera, bon, texia, aipatzen alda, beraz, le matriarka bazk, eleberriak, iguzkia mandrea, osemen de maia. Bai. Zer dira hori guziak? E, zer da... Oda, pa... Lehenik, iguzkia mandrea eta osemen de maia eleberriak? Ba, iguzkia mandrea, oh, bada, aspaldi idatzi dudala, bada, abantzu berrogeita urte idatzi dudala, eta izan zen, eh, agitatik, uh, geoztik, lehenik uskaz, Juge Etxbarnak itzuli uh, uskaz. Zuk frantxexaz egiten zinuan, idazten duzu, Bai, en eh? e, e, e, kapable idaztia eta ikusten duzu nula minzatzen... Uh, Nahi ongi da, eh? <laughs> Ongi ari zira, eh? <laughs> ez dakit, mena, ez dituz ez uh, hutsanis egiten dita dizaekin eta ba, galdu Juge Etxabarnak eh, berak itzuli zauzun? Juge eh, eta Lucien Etxuzaretak uh, eh, gerazizizun maiatzen zetan. Eguzki eman ria ordean eh, titulia ekin, eta geostik uh, eh, Alexandre Ruel pimientos argitaletxia uh, eh, zizun lehen oai arteaz, mm. uh, us, um, une zizitazun bimila bimila je uste dit uh, Et Eta bon, chemin de maia, ba, idazidit bada laurte. Afa, gerasi dit uh, larmatan en argita ditxin. Bai, euh, bada, euh, ah, eh, ba. A, zertaz dira, eh, eleberri hauek? Beti zure gaiaz, matriarka? A, Asmatzen dit, um, eguzki asmatzen dit, nula, Euh, une personnaia descendapeti eta uh, sibota duzu preforsta liginagara du juren izi merkatilat uh, et euh, a, ici <laughs> mercatilat. e, han à um, han uh, nula descenda fiel euskaz bon um, han uh, ez dakit nula descenden la fille? ere zauteldu sekatuko dut. <laughs> Beraz, haren uh, ha bitxiak Alhaba bitxia. alhaba bitxia bai? Bai, alhaba bitxia egu seme edo egu alaba? Ah, bai, eh, bai, bai. Txiberotagaz? Bai. Olako zerbait? Bai, egu alaba. ezkuntzen behitzen, bihameneko egunin, eta ordean eh, nahizizun saldu um, asuak emaiteko um, oparria be e, egu alabai, eta jiten da, e, pentsatzen be bizikletan, eh, eta uh, zinez, zinez, bon, memento hortan, uh, uskai zanduzu horokorki... Uh, Bastertua? Bastertua, jakusten delaik izigarri unsa euh, bizkartso filman, eta uh, badizu alabadeko... Um, ehm, hortakoz... Ehm, atxikimendu bat edo? Uh, bai, alabadeko atxikimentia. Duzu, eta bon, eskuntzak, eh, esteiak um, ehm, dihamenin eh, dutzu, eta eztei hortan uh, be guzal haba da uh, bon, batekin, eta izanen da malur bat zeien eginin, eta galtzen dizu mihia, uh, eh, alabadeko hunkidua emaiten eh, dozu uh, uh, eta mihia galtzen dizu, hizkunta mihia, mhm. eta arra dizu uh, amani batekin, eh, amandre batekin ordian eh, hortakoz eguzki amandrea. Bai. Eta bergeza epazen dit, eh, malu hoi enizuna epazen ahal, malu hoi zen uh, dit bigeren uh, elheberian, agartuk bimila himetzi en urtin, eh, armatan de Maia. Ochemen de Maia hor zen dit malur hoi, malur hoi zen ene aita en ama en uh, aita jokulaia zen, euh, jokulaia euh, bena ez, euh, jokulai um, karta eta bar eta bar, eta uh, uh, lan, eh, lan uh, hun bat pauen, mm. biharnez susinuen ene eta hortak os lagarde izan mhm. dit. Eta uh, ordean, jokulai, um, hartusis une euh, dirua det sorak pakatseko. Ah. Joku sorak pakatseko. Euh, hartusis une dirua belsen. Sen euh, Bo, direktor administratif etzen hola euh, erraiten euh, denboa hortan, bena, um, bon, um, zen, bena direktor administratif bezala lantegi batetan, eta hartu zizun soja zura pakatzeko, eta gendarmak jin zututzun uh, esteien egunin, ene aita eta ama esteien egunin aita arrastatzeko bena ene asaita, eta ama enkozi bat fakatu zizien uh, zora, ordean etzen arrastatuk izan. Bena jarraik izizun uh, joku egitea, ama, uh, amak zakizun, uh, bon, uh, jarraik izan zila. Gordeska? Ta, Gordes, gordeska egiten zen? Bai, bai, bai, bai, bai, eta... Ama, uh, eni espantxetatzu zune zazpihila betez, eta uh, izan zen eh, berriz. Eh, eta, lau hilabete egin zizun prezontegian, eta gehozik juntzuzun endosineko uh, eta hortakoz baizik lau urte terditan ezagutu dit eta, eta hoi kontatzen dit uh, bigeren elheberian. Beraz, egiazko historio bat da? Bai, bai. Ah, bai. E, bai. Dorpea, eh, eh, gogorra? bai, <laughs> bai, gogorra, bai. ah, bai. Bai. Bena, asmatu duzuna, nor, edo norbaitek kondaturik, zure amak kondaturik, edo... Ah, bai, bai, ah. ah. bai, bai. Bai, ama eta... Be hortakoz uh, eh, sortu nizu liginagan, behar ninduzun bestelan sortu pauen. Uh ah, -huh. Ah. Bena, bon, e, zazpi urte espantzetan zuzuna ama, eta ordien euh, sortu nuzu euh, ama arrajon zuzu niginagat, hor hartu ziozun zorak euh, pakatzeko eta uh, arrajon niginagat, eta hortakoz sei urte hartin bizi izan nuzu eta gehozik oporretan eta... Biziki xumeki ordean bizi zen zure ama? Bai, bai. Mhm. Eta, eta gero, eta berriz zintzen... Uh... lau urte eterditan, eta uh, arrazun zizun pageat lan entzerkamena, maket zizun nahi jarraiki bizitzia haekin ordean ez, dit, uh, habo ikusia eta, eta ene hamazortzia uh, urtetan hil zizun, eta... Mm, ez äh, euh, dit jakin. Uh, ez zinuen jakin, zen duzela? Ez, baizik berrogeita zazpi urtetan jakin ditu. Aba, zaila dolua egitea, beraz, holako... Uh, bai, gaiza Benan segitu duzu, eta eraikizira horrekin? Bai, bai. Eta ongi, duriz? Ezakit, ongi, gela. Gaur egun laurogei urteren bezperantzida, ez dituzu ono, eh? <laughs> eh irailan, ez, eh? Ez dituzu egiten, eh? <laughs> irailan da esike. <laughs> Irailagoi eta emeletzi urte horien, eh? Bai. Xalatu dut. bai. Ez da politori egitea, bena. bai, futitzen duz. Eh, beraz, hori guzia ipaturik, gaur egun dena aldatu da, erraiten alda? Bai, bai eh, matriarka mm, tik pasatu gira gehiago patriarkarat. Ah, bai, uste dit. Eh? Bai. Hori da, Mareruski, gertatu dena? Bai, uste dit. Ba, eh, zen eh, eh, gizarte horrokorin matriarka, ha? Eh? Ba, zen berdamoan patriarka askar bate eskoal herrian. Ah. ah bena, bai, eh, eh, eh, bai, bai. Etzen dena e, izan, den nula jaikik uh, erresuma, bat Ron, ze botik lan errege euh, euh, euh, eta monarxia ebai, eta hor, bazen patriarka izigarri... Uh, Azkarra. bena berden boan, uh, matriarka dizu, hoi harrigal dizu, bai? Eta matriarka hoi detzen dit etxe sistema, matriarka... et ce système, bon, ordine euh, nous la euh, les sera la équine, bon, et pas tu dis, hein, euh, euh, euh, nous la. Uh, enez integrale dela kua eta kozeneri dela kua uh, ekin euh, hoi euh, matrakala tutsu bena uh, ez da baizik hoi bada e bai euh, sozialen egituran uh, aizogua hau zogua uh, hoi izigarri uh, impo, zen uh, hoi um, Alfonso de Cig eh, de Cigarraiek eh, ehm, nula analizatu dizu hegoaldin eh, mila bedeatue hun hogeita hamarin eta Sandra Otek uh, Sibeun eta batez ere uh, Chantagrazin jakutsi dizu nula zen aizogua hoi Zer da bi aizogua? Aizogua? Ba Ba, aizuen, aizuen sistema, hoizen uh, egitura uh, eskual herrin, aizuen uh, Behar duzu argitu, pixka bat. Ni, ni bezalako er. <laughs> Bon, ebe... Zer da, hauzoak eh, sortzea eta hauzoen artean eh, elkarlana eta... A, ah, bai, bai, aizulanak, eh? mm -hmm. bena bai, ez baizik aizulanak, bazen uh, ez deien mementun, uh, bon, aizugua uh, um, lagutzen zizun, ehor zetanen mementun ebai, um, bazen alabadeko uh, kostuma... Uh, ederak uh, eh, ehor zeten uh, eh, mementu, nahizuak harzen zizien eh, lan ohok egiten zizien ohok eta um, nula, bai, bazen alabadeko Eta, Antolaketaren inguruan, bai, du... Eta uh, etxe bat bazizun, um, santazin, sibune bai, eta otan uste dit, um, bazizun hiu hau solehenak. Zumaitaldi hmm. mm. bena um, hiu, zumaitaldi uh, uh, gutiago herritipietan. Bena xantazin, bazen um, hiu, aizo, etxe bat bazizun hiu aizo, eta um, aizo guazen, um, uh, nula, solidaritate... Um, Elkartasuna, eh, bai, bena behar zen jarraik. Eh, um, Hori etzen idatzia autik behar idat pasatzen zen eta naturalki pasatzen zen, hola bai, zen? Bai. Egiteko manera bat zen? Bai, bai egiteko manera. Bai, bai, eta har, harritzeko zen. <laughs> bai, Et Sandra Hotek erraiten euh, zizun une ez zizun uh, ikusi holako gaiza antropologa du Du euh, Sandra Hot uh, amaiketa haduz jintzuzun uh, xantaz, et ikasizizun uska, Eta alabadeko Le Cercle des Montagnes. Sandra Hote mm-hmm. Bai, eta eh, ordean analizatzen dizu eta mate, egazki matematika batzuzun uh, eh, eh, nula pentsamoldin uh, holako gaiza. ordean etxe bat hiua izu ba, bazizun eta etzen bi etxe berra izu Ah, bai, behar zen kalkulatu ordean. Ba, ha, alabadeko kalkula. Ah, bai, bai. Bai, bai. Et eta agertu da bat, bada guti, bimela sakit, uh, bada bi urte, euh, bai, euh, bi urte, uh, deitzen dena, bon, au commencement était une nouvelle histoire de l'humanité. Mm -hmm. David Greber, Greber eta David Wengroek. Bata ameiketara da, Greber, e, antropologoa, bestia duzu arkeologoak. Eta alabadeko libru bat duzu. Iabilten e, e dizi lan hanitz euh, eta arkeologian, an, antropologian eta bar eta bar, eta... Ehm, jakusten dizi uh, eh, alabadego aurre iritsi eh, badela uh, humanitate historia eta bon, eta aipatzen dizi Sandra Oten lana ah, bai? bai, Estizi, eh? Beraz, emengo, Siberoko eh, referentzia hori, ere, manada <laughs> bai, liburuan. Bai, librian, bai, bai, hola, uh, eh, harritik, eh, eh, bon, libria uh, kosi bat eskentu zitazune, eta enakizun bate, afan, uh, hiu, hiu ehun eta ez dakit sumatorre aldetan, ebe, ikusten dit, xantaraziko... <laughs> à nous Aizogwa eta, eta nula une zituzun et à euh, Weber, Greber anarchiste à eh? eta amiatik uh, holako gaiza baten aizinin, holako aizogua bat là, à Halsisien, euh, lana à, bon, bah, enfin, Aifazen eh dizi, bai, erraiteko ze originala zen eta ze uh, oso kalkulatuk eta bate administrazio... Hala, administrazio gabe, hola ekiten zen eta euh, martxan zen. Ah, martxan zen, harritzeko zen, ah. martxan zen. Ah. Iduridu oraiko jendartea arguntunen bestaldean dira antipodetan gira, hor, uh, bestalde bizi gira bakotxak gure sokoan eta galdu dugu undarrean hori guzia. Eskolegin. egin, isa hain isa hale. Baina ez aizugua. Ez aizugua. Mena bada uste dit abe astarzin bat bai. ba bai. Bai. Bai ko Bai. Sortzi <laughs> minutu bakarik falta zoskigu. Elkaragurtzeko Anne-Marie Lagarde bat dugu. No, Ainiz gauza ipatzeko ariginen, eh? kalakana itortu behar dugu. <laughs> Ainiz gauza ginituela. Eta, Uh, ezakit, eh, irudi bat orra ipatu didazu kaiola horietan, oletan pasatzen zena uh, denboran mendira joiten ziren gizonak, gehiago, mm. Bai. ahzaintzan alitzeko, bai. eta rola desberdinak bezituz dela? Ba, zizien, uh, eh, nula antolamentu desberdina, bai, uh, olhan uh, Uh, bardin uh, susunetzen nausi bat uh, eh, eta, bon, eta berhenin zutuzun uh, euh, egiten zizien eh, eh, rola bat egunoz bai, eta... Bai, bai. Eta bakarrik gizonak ziren emazteak bai, etxen baitziren, Etxen zutuzun, bai. Eta benedikatzen zizien nula ardiak zuten zelaik bortilate emaziak uh, etxeko handeiak. Bene eh? ah, bai. Eta han eh, bortin, uh, antalementu hoi, uh, um, ezen baizik uh, eskual herrin, eh? Europan ezen holakoik. Ah, bakarrik hemen zen, Bakarrik hor, bakarrik uh, heben. Itzulikatzea eta, bortin, bai. bakotsak bere holauk aitea bai, antolaketa bat zen, hor bai. Eta lehen, bai, eta antolaketa eta hoi egiten zizien eh, eh, primadejan, zun primadexan, uh, jun beno lehen bortilat, eh, egun batez, uh, uste dit inga, igante suia zela, biltzen zututzen gizunak, osatu bat, eta nula, herri... Herriko Herri, bai, eta antolamentia uh, izigarri egiten zizien. Eta hor dian arzainak uh, juten zitzitzen eh, antolamentu hoi uh, jarraikitzen. Eta, bon, olhan, Euh, les han gunin nik uh, txominpeianak erantzitasin eta ene, as, osaba ebai, ezagutu bezin ene osabak horako euh, zea izigarri untsa, haen uh, denboan euh, olhan, e, eta, bon, eta kambiatzen, eh, kambiatzen, ça zakit ze denboa egiten bon, hoiko antolatuk Eta bon, lehen igun nien, ene uh, osabak erraten zitazin, lehen Bigeren egunin zen e zakit e arzain e nausi zakit zer egiten zizun, hiu geren Sen zen mitil, stakit silan zelan egiten zizun, geostik, bon, eta sai geren egunin, daitzen zizien arzaina, etxekandeia, egiten gazna, neskatua lagin, <laughs> lagiten, lagiten zizin um, um, Beraz, hori jola, handien, ondajean, eh, hori importantena. Handiena zizun uh, eh, etxekandeia. Handiena, hmm. bai, handiena. Egiten zizun gazna, gazna parekatuk zizun haur bati, eta e, ikusten e, zelaik nula e, arzain erraiten zizen e, Sandra Oti e, e bai ez e, zizen euh, nula gorde zen zer agitzen zen erraiten zizen bazen e euh, bai euh, bon, haura i parekatuik zen eh, hein, gazna eta bazen ordian um, ehm, e, e, bai aitaen uh, eh, eh, asia ordian eh, antzerki ba, bat bezala zuzune uh, eta akt seksuel bat uh, parikatuik uh, neskatua bihurtzen neskatua etzen baizik uh, apalena, eh, neskatua zen, uh, eh, ohen artek eraiten zizun uh, hamazazpik neskatu, neskato jiten zela neska osoa en uh, hitz. Bai, eta hortakoz, neska osua birgina duzu. Uh, nuna, Neskatila birgina duzu neskatua. Ordean, uh, zer antzerki muta zen uh, olhan uh, ene zuteni, um, neskatua lagun zen uh, eta uh, holako batekin, bi da uh, etxekande, ah, ama, hmm. ama, eta uh, haura duzu, antzerki bat euh, bezala. E, gizunak hein, ez euh, izi ebebuia nola uh, ikusten emazte bezala, eh? Hein, baizik antzerki bat duzu. Uh-huh. Rola bat. Rola bat. Mm -hmm. Eta azken egunin, zazpigeren egunin, um, euh, behar zizen pausat, zizen dege behar egin. Hoizki, da Hoizki? Hoizki, hoa. Badakizu zer den, eh? Txakur handia hoa. <laughs> bon, e, eh beraz izan, jarri eta deuze egin, bestenan, bon, untsa. Beraz, erten duzu, respektu haundien arekin, gizonen artean ziren, baina matriarka zela hor euh, gertatzen zena. Ah, <laughs> bai, uste dit, oso matriarkala dela euh, antolamentu hoi. Mhm. Eta bazen eh ebai xantazin, uh, berzea, deitzen euh, zizien... Minuta bat bakarrikan, ah, Mari. aldizka deitzen zizien holako mm, antolamentia, aldizka. Bon, baginuen nuen gauza enitze gaiteko pentsu dut. non <laughs> eh, nun ikusten anzaitu ah, guzatak? Bai, edo ikusten anzaitu batzutan mintzaldiak emaite mai eskerrezkoin, izan da berrikia kanboan ere zinen, ditekoak <laughs> bai. dira beste batzu? Euh, Ez dit... Ez, uh, eh, bai behar bada, uh, eh, armaiazin ebena ez, eh, nula, badit gai bat bena ez... Um, Labean eman aduzu zerbait dira? Bidean? Ba- bai, eta <laughs> beste bat uh, pirene, pirene, ot pireneen zetan. Bai. Bo, ebe agian zure kulutzatzeko parada izanen dugu, mintzaldi batean. <laughs> Anmarri Lagarde eskerzen zaitut, bazen uh, eh, txoria txori nahizuenen entzun ere Mikel Aboarena, marero eskerz dugu demurarik ukan gaurkoan. Esker mila? Esker mila zui.